D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, haut mat engem Interview iwwert eng nei Associatioun zu Lëtzebuerg, den Europäesche Bahá'í Business Forum, um Mikro de Jean-Marie Nau. De Serge Thill huet eng nei Associatioun zu Lëtzebuerg lancéiert, Podcast, den Europäesche Bahá'í Business Forum. Den Här Thill ass ass bei mir. Moien Serge. Gudden Owend Jean-Marie. Ech wollt froen, fir d'éischt emol, wat ass Europäesch Bahá'í Business Forum? Fir ween ass et geduecht an a wat sinn d'Objektiver? Bon, déi éischt Fro, wat ass de European Bahá'í Business Forum? EBBF ass eng Associatioun, D'Misex, eng Associatioun vu Leit, déi am Geschäftsliewen täteg sinn. Se huet iwwer 350 Memberen am Moment. D'Leit, déi, d'Membere sinn entweder Chef d'entreprise oder se sinn a verantwortleche Positiounen an Entreprisen. Et si Consultanten, et sinn och Leit, déi am Enseignement sinn. Et sinn am Fong och Leit, déi. am grousse Ganzen drun interesséiert sinn, wéi ee kann ethesch Prinzipien, loosse mer et mol esou ganz allgemeng soen, an d'Geschäftsliewen aféieren, applizéieren. Du selwer, du bass Managementberoder hei zu Lëtzebuerg an du bass och Bahá'í. Fir ween ass da elo déi Associatioun geduecht? Dat ass richteg. Ech si Managementberoder zënter fënnef, sechs Joer hei zu Lëtzebuerg. Ech sinn och Bahá'í. EBBF, wéi gesot, heescht European Bahá'í Business Forum, den Term Bahá'í ass do dran. Bahá'í ass eng Relioun. Du schwätz jo selwer dacks genuch iwwer dës Wellen iwwer d'Bahá'í Relioun, datt ech dat net brauch extra elo ze presentéieren. D'Idee bei der Grënnung vun eBBF, dat war 1989 am Frankräich, wou eBBF als asbl gegrënnt ginn ass, d'Idee war, fir eng Zuel vu Prinzipien, déi, déi een an de Bahá'í Schrëften erëmfënnt, mä net nëmmen do erëmfënnt, am Fong geholl, mä fir déi Prinzipien ze huelen a sech ze froen, Kann een déi Prinzipien dann op d'Geschäftswelt applizéieren? Ok. An du hues eis, du kanns eis e bësse vun deene Prinzipien erzielen? An och, ass déi, déi Associatioun fir, fir jidderee geduecht? Wat muss ee maache fir Member ze ginn? Ok, vläicht äntwerten ech fir d'éischt op déi zweet Fro. Fir Member ze ginn, gëtt et am Fong geholl keng speziell Konditiounen. Et ass op kee Fall eng Associatioun, déi elo de Bahá'í reservéiert wier, an och am Moment ass et esou, datt iwwert en Drëttel vun de Memberen net Bahá'í sinn. Och de European ass keng Limitatioun. Mir hunn eng ganz Zuel vu Memberen, iwwer 50 op alle Fall, déi net europäesch sinn. Déi aner Fro war, Wat sinn d'Prinzipien, op déi e BBF sech baséiert? Dat, wat mir nennen eis Core Values, dat ass éischtens emol ethesch, ethesche Comportement am Geschäftsliewen. Mir stellen eis d'Fro, Dacks gesäit ët Geschäftsliewen als eppes wat mat Ethik nun iwwerhaapt näischt ze dinn huet. An déi lescht Nouvellen déi een esou an der Press liest, déi confirméieren natierlech déi Impressioun. Ech stellen eis d'Fro, Mä ass et dann net méiglech, oder ass et net esouguer vläicht noutwendeg à long terme, dass eis Entreprisen ethesch Prinzipien entwéckelen a léieren op Basis vu Prinzipien ewéi Éierlechkeet, ewéi Vertrauen, opzebauen, laangfristeg Relatiounen opzebauen mat hiren Stakeholders, mat hiren Employéen natierlech, mat hiren Aktionären, mat hiren Clienten a Fournisseuren, mat dem Environnement an deem se liewen, mam Gouvernement, mat der Ëmwelt, esou datt à long terme finalement eng Relatioun entsteet tëschent den Entreprisen an hirem Environnement, déi béide Säiten nëtzt. Den zweete Prinzip ass dee vun der Responsabilité sociale de l'économie. Haut ass et esou, datt d'Wirtschaft méi staark gëtt op internationalem Plang, op globalem Plang, wéi dat dann haut heescht, ewéi d'Politik. D'Wirtschaft huet méi Pouvoir an dee stäerkst, dat stäerkst Element an enger Communautéit ass dat Element, wat finalement och muss d'Responsabilitéit iwwerhuelen. Dat war nach ëmmer esou. An dann stellt sech natierlech d'Fro, Wat ass dann d'Responsabilitéit vun der, vun der Wirtschaft a wéi kann se déi Responsabilitéit iwwerhuelen? En anere Prinzip ass déi, de responsabelen Ëmgang mat den natierleche Ressourcen. Do schwätze mer natierlech vun Ekologie, vun Ëmweltschutz, mä net nëmme vun Ëmweltschutz, mä och mam responsabelen Ëmgang. Dat heescht, wéi gi mer mat der Ëmwelt ëm, soudass mer eise Kanner finalement eng, eng, en Äerdball hannerloossen, dee wéinstens an esou engem gudden Zoustand ass wéi deen, dee mer fonnt hunn. Dann en anere ganz wichtege Prinzip ass de Partenariat tëschent Fraen a Männer. Dat geet natierlech, nennt een dat elo normalerweis Gläichberechtegung vu Fra a Mann, mir mengen et geet iwwert d'Gläichberechtegung eraus. Et ass net nëmmen eng Fro vu Gerechtegkeet, datt d'Fraen grad esou vill, Pouvoir, mä haaptsächlech grad esou vill Contributioun, grad esou vill Participatioun an den Entreprisë musse kréien ewéi d'Männer. Et ass net nëmmen eng Fro vu Gerechtegkeet, et ass eng Fro vun Noutwendegkeet. Mir mengen, datt d'Entreprisen, datt iwwerhaapt eis Gesellschaft op d'Kompetenzen, déi spezifesch bei der Fra vertruede sinn, datt d'Gesellschaft op déi Kompetenzen ugewisen ass, wa se wëll op eng sustainable Aart a Weis weiderfueren. En anere Prinzip ass de Prinzip vun der Consultatioun an der Prise de décision. Wat versti mer ënnert Consultatioun? Mer mengen, datt déi wichteg Décisiounen sollten geholl gi mat der Contributioun vun all deene Leit, déi vun deene wichtegen Décisioune betraff sinn. An der Entreprise funktionéiert et einfach ëmmer manner esou, datt d'Décisioune vun uewen erof geholl ginn an déi Leit, déi sech méi ënnen an der Hierarchie, déi am Moment nach besteet an Entreprisen, erëmfannen, dass déi Leit déi Décisionen am Fong geholl just nëmmen erleiden an am beschte Fall akzeptéieren an am schlëmmste Fall sech dergéint opleenen. Mir mengen, dass et néideg ass, dass mer e Prozess vu Prise de décision an d'Liewe ruffen a förderen, dee vill méi demokratesch och ass an dee wéi gesot all déi Leit anzitt, abezitt, déi un der, un där Décisioun am Fong geholl sollten deelhuelen a vun hir betraff sinn. An dann als leschte Prinzip, deen e wéineg méi iwwerguerdent ass, ass den, dat wat mer Spiritualitéit nennen. Dat kléngt natierlech elo ganz aus de Féiss, wa mer vun Économie a vun a vun Entreprisë schwätzen. Wat mer ënner Spiritualitéit am Fong geholl verstinn, dat ass eppes, wat ganz no un der Responsabilité sociale eruläit. Spirituell gi mer dee Moment, wa mer ophalen, egozentresch ze denken, wa mer eis ufänken, enger Verantwortung bewosst ze sinn fir en iwwergeuerdent Ganzt. An dat iwwerguerdent Ganzt, dat ass fir den Individuellen un éischter Stell emol d'Entreprise selwer als System, mä dann natierlech awer och d'Ëmwelt an d'Welt als Ganzt. Dat heescht, mir mussen eis do d'Froe stellen, Wat bewierkt dat, wat ech maachen? Wéi en Effet huet dat? Hëllefen ech domat? Weem? Wéi contribuéieren ech op meng ganz limitéiert Aart a Weis finalement zu enger besserer Welt mat deem, wat ech maachen. Dat ass eng Fro, déi sech stellt, souwuel fir den Individu ewéi och fir d'Entreprisen. A wann Dir méi Informatiounen iwwert den Europäesche Braille Business Forum wësse wëllt, da rufft am beschten un um Radio Ara 22 22 89 wärend de Bürostonnen. Souwäit d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Internet fannt Dir si ënnert www.bahai.lu.